Nova Radio. Lang τεύχος Μαρτίου. Κυκλοφορεί σε όλα τα γνωστά στέκια. The Return of the Crips. Οι συντάκτες του Lang βουτάνε στο παρελθόν και γράφουν για τη θρηλυκή Crip Records. Επίσης, άρθρα και συνεντεύξεις για Yola Tengo, Jason Molina, and also the Trees, Little Sims, Liturgy, Black Angels, Big Brave, Nex, Neurosis και πολλά άλλα. Ακόμα, Folk and Beyond, 50 δίσκοι για τη folk του 21ου αιώνα. Όπως πάντα, μόνιμες στήλε για την ελληνική σκηνή, για το βιβλίο, για το σινεμά, αλλά φυσικά και η CD συλλογή μας. Lang Fanzin, τεύχος 17ο. Κυκλοφορεί. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώ σε μία ακόμη πέμπτη γεύση ουμάμι. Είμαι η Χριστίνα Δρακανάκη και η Χριστίνα Traveling Spoon και όπω σχεδόν κάθε πέμπτη θα είμαστε μαζί μέχρι και στι 11 περίπου. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην ε, πρόσφατα χαμένη Ανίτα Λέιν, η οποία έφυγε από αυτόν τον κόσμο την προηγούμενη εβδομάδα. Την είχαμε κάπως δεν θα πω ξεχάσει, δεν είχαμε ακούσει νέα της πρόσφατα γιατί απήχε από τη μουσική αρκετά χρόνια λόγω προβλημάτων υγείας και δεν έχει ανακοινωθεί νομίζω ακόμη, ε, δεν έχουν ανακοινωθεί τα αίτια θανάτου της. Anyway, η σημερινή εκπομπή λοιπόν έχει εδώ την Ανίτα Λέιν, φανταστικά θα είναι μαζί μου μέσα από τις μουσικές της και θα πω και λίγα πράγματα για τη ζωή της βέβαια. Θα αναφέρω πρώτο και κύριο ότι η Ανίτα Λέιν είναι μια παραγνωρισμένη μουσικός, καλλιτέχνηδα, όχι απλά μουσικός, η οποία υπήρξε πάντα στη σκιά, ε, κάτι που την επισχέζει συνέχεια, ε, το γεγονός ότι είχε κάποτε με έναν okay, μεγάλο δεσμό με τον Nick Cave και ξεκίνησε την καριέρα της μαζί με τους Birthday Party, σαν ένα από τα μέλη, ειδικά μέσα από συνθέσεις, γιατί είχε συνθέσει πάρα πολλά κομμάτια μαζί με τον ΚΕΒ και τους υπόλοιπους. Και στη συνέχεια είχε κάποιες συνεργασίες με μέλη της μπάντα ε, σε άλλα projects. Ωστόσο, η Ανίτα Λέν θεωρώ ότι ήταν από μόνη της ε, μια καλλιτέχνηδα, ένα είδος από μόνη της. Ειδικά αυτή η φωνή, αυτή η χρειά, το φαλτσέτο της, δεν το συναντάς πολύ συχνά και μέχρι σήμερα θα πω και όλη αυτή η παιδικότητα, αυτή η παιδικότητα αλλά και η θηλυκή ε, κοριτσίστικη λαγνία που βγάζει η φωνή της, έχουν κάποιες ποιότητες που είναι πάρα πολύ αυθεντικές από τη μία και δείχνουν έναν άνθρωπο, έδειχναν μάλλον μια προσωπικότητα, που δεν φοβόνταν να εκφράσει τις διαφορετικές πτυχές του χαρακτήρα της, όπως είμαστε όλοι άλλωστε και είναι κάποιες φορές από τους καλλιτέχνες και από τους μουσικούς και γενικότερα υποπέπτουν, υποκύπτουν σε αυτό το, έτσι, σε μια μανιέρα μάλλον ότι ε, εκπροσωπούμε ένα συγκεκριμένο στυλ και εκφράζουμε μόνο συγκεκριμένα πράγματα. Βέβαια ναι, η αλήθεια είναι ότι είχε το δικό της προσωπικό στυλ στον ήχο και κυρίως για μένα η συγκεκριμένη ήταν μοναδική στον τρόπο ερμηνείας ό,τι και να τραγουδούσε, το έκανε δικό τη. Και μόλι την ακούς από τι πρώτε νότε και από, πρώτα, από του πρώτου στίχους λε είναι Ανίτα Λέν. Δεν γίνεται να μην το καταλάβει. Έστω και αν έχει ακούσει πολύ λίγα κομμάτια τη. Ακούμε κομμάτια σήμερα από τα δύο άλμπουμ της, το οποίο ήταν το Dirty Pearl, από αυτό ακούσαμε μόλις τώρα το The Fullness of His Coming, το οποίο το είχε κυκλοφορήσει το 1993 και ακολούθησε το 2001 μία ακόμη δισκογραφική δουλειά solo. Θα βάλω περισσότερα κομμάτια, θα προσπαθήσω να βάλω περισσότερα κομμάτια από αυτή την εποχή και θα βάλω βέβαια, γιατί ξέρω ότι πολλοί ίσως περιμένετε να ακούσετε και τα κλασικά ντουέτο που έχει κάνει με τον Gave και άλλους ε, Bad Seeds. Θα βάλω και κάποια από αυτά εννοείται και διασκευές, οπότε θα ακούσουμε στη συνέχεια ένα κομμάτι από το πρώτο της ε, άλμπουμ, το solo, το Dirty Pearl, το Sexual Healing, το οποίο είναι ουσιαστικά μια δισκευή στο κλασικό κομμάτι του Marvin Gaye. Και έτσι θα κυλήσει η σημερινή εκπομπή. Να πω καλησπέρα σε όσους έχουν συντονιστεί και να πω καλησπέρα και όσους έχουν γράψει εδώ στο chat. Heal me, my darling. ακούσαμε το κομμάτι Sexual Healing της Anita Lane. Είναι μία δεσκευή της Anita Lane. Το περιείχε το album Dirty Pearl, που ήταν το πρώτο της όλο, όπως είπαμε. Και το συγκεκριμένο, όπως είναι γνωστό, είναι του Marvin Gaye, το οποίο συμπεριλαμβάνονταν στο 17ο studio album του Midnight Love του 1982, το οποίο ήταν και το τελευταίο του. Βέβαια, εδώ η Anita Lane το έχει αποδώσει όπως είπαμε, το δικό της ύφο. Του έχει δώσει και ethnic στοιχεία και μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό το μήνυμα αυτού του κομματιού, γιατί υπάρχει αυτό που περιγράφει, sexual healing, και δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι για να είναι κοντά ή για να κάνουν κάτι στη ζωή του να συμπράξουν ας πούμε, σε ένα έργο, είτε μπορεί να είναι ερωτικό, είτε μπορεί να είναι σε φιλικό επίπεδο ή οπουδήποτε, δεν χρειάζεται να έχουμε θεραπευτεί. Δηλαδή, μέσα από τις διαδικασίες θεραπευόμαστε και δεν νομίζω ότι είμαστε ποτέ 100% έτοιμοι στη ζωή μας για τα πάντα. Αυτά προκύπτουν. Ε? Και αυτό συνέβη και με την Ανίτα Λέιν, όταν ήταν σε ηλικία μόλις 17 ετών, και σπούδαζε στο Victoria College of Arts στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, γιατί εκεί συνάντησε όλες τυχές ε, τον Nick Cave, ο οποίος ήταν 19 ετών, και του σύστησε ποιος άλλος, ο Roland Howard. Ε, οπότε φανταζόμαστε αυτό το context που ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί, πόσο ωραία φασάρα, αλλά δεν ήταν φασάρα γιατί αυτό κράτησε αρκετά χρόνια, όπως όλοι ξέρουμε, και βγήκε κάτι πάρα πολύ δημιουργικό. Ε, όπως είπα στην αρχή, η Ελένη είχε πάντα αυτή την ταμπέλα ως τη μουσα του Cave και γενικότερα τον Birthday Party, στη συνέχεια Bad Seeds. Αλλά η ίδια δεν το δεχόταν, δηλαδή το χαρακτηρισμό αυτό της μαύρης, της ε, σκοτεινής μουσας. Αλλά και ο Cave ο ίδιος ανέφερε ότι δεν είναι η μουσα των Bad Seeds ή των Birthday Party η δικιά μου μουσα, αλλά είναι η μουσα των, των πάντων, δηλαδή όσοι ακούνε τη μουσική της ε, εμπνέονται από εκείνη. Και Βέβαια, είναι αυτό τώρα ότι ακολούθησε και κάτι πολύ μεγάλο για τους συγκεκριμένου και ειδικά για τον Γκέιβ, οπότε ίσως και αναπόφευκτα συνέβη αυτό. Πάντως, ναι, η Ανίτα λέει είναι παραγνωρισμένη, θα το ξαναπώ για μία ακόμη φορά και γι' αυτό θα ακούσουμε και κομμάτια κυρίω από τα δύο solo της άλμπουμ, τα οποία είναι, εγώ pop θα τα χαρακτήριζα, αλλά ε, chamber pop και με άλλα στοιχεία μέσα εννοείται, δεν είναι η κλασική pop. Οπότε πάμε τώρα να ακούσουμε ένα επίσης πολύ γνωστό κομμάτι της, The World's a Girl, και θα συνεχίσω με άλλα πράγματα για τη ζωή της και γενικότερα με Ανίτα Lane. this. My soul was but consumed. I thought you were inspired. But you were just possessed. Now I have moved on. Your face is nearly gone her apart when I cry. νομίζω και οι Πέτρες το έχουν ακούσει αυτό το κομμάτι τουλάχιστον μία φορά. Αθέτησα αυτό που είπα προηγουμένως ότι θα βάλω μόνο τα δικά της στα σόλο, γιατί το συγκεκριμένο πρόκειται για ένα κομμάτι που είναι από το άλμπουμ το The Words a Girl, το οποίο έχει τρία κομμάτια, δεν είναι ακριβώς άλμπουμ και το είχε κυκλοφορήσει με τον Gave μαζί. Ε, περιέχει άλλα δύο κομμάτια, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ είναι ο ορισμό Ανίτα Λέιν, ξεκάθαρα, ειδικά στον τρόπο ερμηνεία. Πάλι αυτή η κοριτσίστικη φωνή που όχι, έχει μέσα του όμω κάτι βαθύτερο, ένα σκοτάδι το οποίο ξορκίζεται μέσα από αυτή τη γλυκύτητα και είναι μαζί και τα δύο σε μια ισορροπία και δημιουργείται αυτό το υπέροχο κράμα αυτή της φωνής και έχει απο... σου κλείνει και το μάτι, δηλαδή έχει και αυτό το twist μέσα. Μοναδική. Λοιπόν, θα, θα βαρεθείτε να το ακούτε αυτό σήμερα για την Ανίτα Λέιν. Πάμε να ακούσουμε και άλλη μουσική, αλλά πριν ακούσουμε να σας πω λίγα πραγματάκια. Είπαμε ότι γνωρίστηκε με τον Γκέιβ το 77 συγκεκριμένα στο Victoria College of Art και έτσι ξεκίνησε ένας έρωτας που οδήγησε σε δημιουργία και έγραψαν διάφορα κομμάτια και ακολουθούσαν τη μέθοδο του εξόχου πτώματος, or exquisite corpse, που τι είναι αυτό, είναι ότι γράφει ο καθένας σε ένα χαρτί, συνεχίζει τη, τη σύνθεση, ας το πούμε, χωρίς να ξέρει τι έχουν γράψει προηγούμενοι και κάπως έτσι βγαίνει κάτι, συνήθως καλό βγαίνει, το οποίο αυτό το υιοθέτησαν πολλοί οι με τον Αντρέ Μπρετόν κυρίως και άλλοι εννοείται όχι μόνο συγκεκριμένο. Και έτσι δημιούργησαν κομμάτια όπως ε, για παράδειγμα το Dead Song που περιεχόταν και στο τεμπούτο των Birthday Party Prayers on Fire ε, όπως και στο επόμενο του, αυτό κυκλοφόρησε το 81, την επόμενη χρονιά το 82 το Junkyard, τα κομμάτια Dead Joke και Kiss Me Black που και αυτά τα συνέθεσαν με τη μέθοδο αυτή και έχει ενδιαφέρον γιατί ναι, όταν τα ακούσει, δεν σου πάει στο μυαλό και αυτό είναι το σπουδαίο πάντα με τη σύνθεση. Το έχω ακούσει και από άλλου που το κάνουν. Ότι έτσι μπορεί να δημιουργηθεί κάτι που προέρχεται από πάρα πολλού ανθρώπους, αλλά επειδή τα θέματα και τα συναισθήματα είναι πανανθρώπινα, δεν είναι με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο όλο αυτό. Τι άλλο έγραψε όμως η Ανίτα Λέιν. Έγραψε κομματάρες που επίσης ξέρουν ε, οι περισσότεροι άνθρωποι. Το From Here to Eternity και Stranger Than Kindness, το οποίο μάλλον θα το βάλω πιο μετά. Ε, From Here to Eternity το ξέρουμε και από την απίστευτη ταινία του Wim Wenders στα φτερά του έρωτα που εννοείται έχει μέσα και Cave Bad Seeds και τα λοιπά. Νομίζω είναι μια ταινία που ναι, όσοι γουστάρουν τη συγκεκριμένη κουλτούρα και αυτό το είδος μουσικής, αν δεν την έχετε δει, που πιστεύω την έχετε δει περισσότεροι, αξίζει να τη δείτε. Πάμε να ακούσουμε και άλλη Ανίτα. Τώρα θα βάλω κάτι από το άλμπουμ της, το Sex O'Clock, το οποίο κυκλοφόρησε το 2001. Είναι ένα κομμάτι, έτσι νομίζω, με παιχνιδιάρικο θα το έλεγα ύφο. Και καταλάβετε από το στίχο. you did was wrong. Your little boat rocking to a sad, sad song. Words full of flowers and words full of heart. But there is the divine in all things. In my broken house, my broken plates, my broken fingernails. That's the part I've got to. And I think that I'll just make love to the next man that I see. The next man that I see. And I think that I'll just make love to the next man that I see. The next man You're not here, that's my atmosphere. I am the scream tethered to routine, and I long to leave my body and stalk your dreams and go on to my masterwork, the thinking of you, the creation you and who you'll be. God, of God too. There is the divine in all that you feel and all that you do. And I think I'll just go and do what I do, play in your memories. The thinking of you, the creation of you and who you will be and how you will complete me. But I am as I am, as I am, as I am. And I think that I'll just make love to the next man that I see, the next man that I see. And I think that I'll just make love to the next man that I see, the next man that I see. κάποτε ο Άντι Γουόρχολ είχε γράψει στα ημερολόγια του για την φράση, για τη λέξη superstar, ότι περιγράφει ουσιαστικά τους ανθρώπους που είναι πάρα πολύ υπερταλαντούχοι, αλλά το ταλέντο, της, το ταλέντο τους δεν μπορεί να πουληθεί. Νομίζω αυτό ήταν η Ελληνή Ταλένη, ήταν μια superstar με την έννοια που εδώ την περιέγραφε ο Άντι Γουόρχολ. Και δεν ήταν ότι έκανε κάτι λάθος ή ότι γιατί έγινε η μουσα και τα λοιπά όπως την περιέγραφαν. Είναι αυτό ότι αυτή η εσωτερική που πηγάζει τόσο βαθιά αυτή η δημιουργικότητα ήταν την έκανε πρωτοκλασάτη ρε παιδί μου και δεν το πουλάσα εύκολα αυτό γιατί ναι, μεν μπορεί να κατηγοριοποιήσει σίγουρα. Είμαστε καλοί άνθρωποι σε αυτά, άλλωστε να κατηγοριοποιούμε και να ταμπελοποιούμε. Αλλά κάποιε φορέ κάτι τόσο αυθεντικό που είναι, λέει, εγώ θα εκφραστώ όπω γουστάρω στην τελική. Ή να τώρα αυτό το album, το Sex O'Clock, που έχει σαρκαστικό τίτλο ναι μεν, αλλά εκφράζει για την κάβλα της η γυναίκα και χωρίς ε, τότε ειδικά όταν κυκλοφόρησε, εντάξει δεν είναι πολύ παλιό, 2001, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε λίγο ανοιχτεί και πιο πολύ και με το φεμινισμό, τα κινήματα όλα αυτά που τα τελευταία χρόνια δουλεύουν πάρα πολύ ως προς αυτές τις κατευθύνσει, το να μπορούμε να εκφράζουμε τις επιθυμίες μας ανεξαρτήτου φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Νομίζω ναι, είναι επίκαιρο το συγκεκριμένο άλμπουμ εδώ της Anita Lane και είχε αυτό που ειδικά για τότε, όχι το ένα απαραίτητα και νωρίτερα ε, που έκανε μουσικές, ότι ερχόταν τη διαστολή τελείως με τις Barbie του MTV, γιατί αυτή πρόβαλε, ας πούμε, ένα πιο όριμο, ένα πιο γυναικείο, ας πούμε, τρόπο εντό εισαγωγικών αποπλάνησης, το οποίο το έβγαζε με μια πληθωρικότητα, η οποία βέβαια δεν ήταν η κραυγαλαία, αυτό το trash ή το σεξ, όπως το έχουμε με την έννοια τη γνωστή σήμερα, αλλά κάτι πιο pure, κάτι πιο αυτό που είπα αυθεντικό, αληθινό. Πάμε να ακούσουμε κι άλλο ένα κομμάτι από αυτό το άλμπουμ, το Sex O'Clock, που έχει έτσι ανάλογο feeling και παιχνιδιάρκη διάθεση. Do the Kama Sutra. And turn this city on and do the Kama Sutra. I'll be humble to the sky where the clouds make up myths to do the Kama Sutra by and do the Kama Sutra. ήταν η ταλέντου Δεκαμασούτρα από το άλμπουμ Sex O'Clock. Έχουμε περάσει το πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είμαστε στην πέμπτη γεύση ουμάμ εδώ στο Strame Radio. Είμαι η Χριστίνα Δραγκανά και η Χριστίνα Traveling Spoon. Και η σημερινή εκπομπή φυσικά είναι αφιερωμένη στη μοναδική Ανίτα Λένη, η οποία έφυγε σε ηλικία 61 ετών την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν γνωρίζουμε τα έτη αλλά δεν έχει σημασία να τα γνωρίζουμε. Και έτσι αποφάσισα να κάνω αυτή την εκπομπή γιατί θεωρώ ότι είναι μια παραγνωρισμένη καλλιτέχνηδα, μουσικός και γενικότερα, την οποία ε, το βλέπουμε αυτό βασικά και από τον τρόπο που ανακοινώθηκε ο θάνατός της. Οι New York Times, ας πούμε, είχαν γράψει στο άρθρο η Mrs. Lane ε, was Cave's collaborator and girlfriend during his formative period and helped define his sound. She also made records of her own. Ότι Οκ, okay, ήταν γκόμενα του Κέιβ ουσιαστικά και έκανε μωρέ και μερικά αλμπου μόνη τη. Εντάξει, κάτι έκανε κι αυτή. Εν πάση περιπτώσει, εμ, δούδεκα μασούτρα, λοιπόν, γιατί η Λέιν, όπως είπα προηγουμένως, ε, ξέφραζε ό,τι ήθελε και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό και είναι σημαντικό, ειδικά για σημερινή εποχή, μια αντιερωτική εποχή της απόλυτης ξενέρας, όπου ναι, οι άνθρωποι νομίζω φοβούνται να ερωτευτούν, το συζητούσαμε και με φίλους αυτό, ε, πρόσφατα και συζητούσαμε και κάτι άλλο για τη μητρότητα, γιατί ο έρωτας συνδέεται και με τη μητρότητα φυσικά, και για τον τρόπο που γεννάνε οι γυναίκες σήμερα. Η Λένη είναι μια γυναίκα που θα γεννούσε με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή όχι ξαπλωμένη, αλλά όρθια, γονατισμένη όπως ήταν, είναι ο φυσικός τρόπος, η βαρύτητα που το μωρό, το παιδί έρχεται προς τα κάτω και όχι να εκτοξευθεί Anyway, απλά σκέψεις είναι αυτές τώρα και με τη μουσική πάντα γεννιούνται διάφορες σκέψεις που μπορεί να είναι πολύ σχετικές ή μπορεί να μην είναι και τόσο, αλλά το feeling είναι αυτό που μετράει after all. Και θέλω να πω τώρα, να κάνω μια καταγγελία εδώ στην Κοσμοτέ, η οποία μου στείλε ότι θα δικαιούμουν απεριόριστα γίγκα για 7 ημέρες και επίσης μειωμένο ε, λογαριασμό αν ήμουν από 15 έως 29 ετών τι ρατσί λένε αυτοί, ρε παιδιά με τις ηλικίε. Ναι, νιώθω 15 το δικαιούμαι. <laughs> Τέλος πάντων, ακούμε Ανίτα Λέιν, ανέφερα προηγουμένως τις συνεργασίες της, ε, βασικά με τον Γκέιβ ανέφερα, αλλά δεν συνεργάστηκε μόνο με τον Γκέιβ, ε, ήταν φυσικά πάρα πολύ αρκετοί, ο Μικ Χάρβι ήταν ένας από αυτούς, ο, Μπλ, Μπλίξα, η να το λέω Μπλίξα έτσι έντονα, Μπάργκελτ, κάπως έτσι το επιθετό το ποτέ δεν μπορούσα να το πω σωστά. Μπάρι Άνταμσον, Κιτ Κόγκο, Powers, Ντιχόιτ, ενώ είπα ο Μπλίξα και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε συνέχισε να βρίσκεται στον κύκλο αυτό και έμενε στην Ευρώπη, ε, ε, Βερολίνο αρκετά χρόνια, Λονδίνο και μετά Μελβούρνη φυσικά, Αυστραλία το πρώτο της solo ουσιαστικά έχει ηχογραφηθεί μέσα σε 12 χρόνια όταν μετακινούνταν ε, ανάμεσα σε αυτούς τους τόπους. Πάμε να ακούσουμε κι άλλα. Θα βάλω τώρα ένα κομμάτι το οποίο είναι από το άλμπουμ του Mick Harvey, το οποίο ήταν ουσιαστικά ε, διασκευές, ας το πούμε, σε κομμάτια του Serge αγαπάμε σερ, εννοείται και δεν υπήρχε περίπτωση να μην βάλω ένα κομμάτι, οπότε λέω να βάλω το Initials BB που ε, για μία ακόμα φορά η Ανίτα λέει το σκίζει. through monstrous love. By Paul Wells, a vision hovered above the whiskey soda bottles. Essentials BB, Mick Harvey και Anita Lane. Το κομμάτι αυτό φυσικά έχει ηχογραφηθεί από το Serge Gainsbourg το 1968 στο ομώνυμο άλμπουμ και ήταν το πρώτο single αυτού του άλμπουμ και είναι ενδιαφέρουσα σύνθεσή του. Καταρχάς αυτό το εμπνεύστηκε ο Gainsbourg λόγω του σχέσης του της ερωτικής με την Μπεμπέ, η οποία δεν είναι άλλη από την Brigitte Bardot, αυτό το σεξ σύμπολ της εποχής, μια υπέροχη γυναίκα κατά γενική ομολογία και μια καλή ηθοποιό εννοείται, που συνδέθηκε και με την Ουβέλ Βαγκ και τον γαλλικό κινηματογράφο και το συγκεκριμένο κομμάτι στου ανακτήριου στίχους έχει κάποια, πάρει κάποια κομμάτια από το πείμα του Edgar Allan Poe, το κοράκι, The Raven. Ενδιαφέρον, έτσι. Ανίτα Λέιν, εδώ μαζί μας μέχρι στις 11 στο Strame Radio. Ε, έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό ανακοινώθηκε από τη Mute Records που ήταν η δισκογραφική που συνεργαζόταν η Ανίτα Λέιν και ήταν ε, μητέρα τριών ε, ανδρών, πρέπει να είναι τώρα φαντάζομαι, πρέπει να είναι μεγάλη. Είχε κάνει δύο γάμους, ε, οπότε είχε αποκτήσει από τον ένα, ε, γιο και από τον δεύτερο γάμο δύο γιους. Ε, και στα τελευταία χρόνια της ζωής της ζούσε στην Αυστραλία, δεν ήταν πολύ καλή η υγεία της και γι' αυτό είχε αποσυρθεί αρκετά χρόνια πριν και δεν είχε παράξει έτσι νέο υλικό. Παρ' όλα αυτά, ότι παρήγαγε, το οποίο δεν ήταν ποσοτικό πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι κερδίζει σε ποιότητα και αυτό είναι το πιο σημαντικό, όχι να παράξεις ε, δισκογραφικές, δισκογραφίες τεράστιες, αλλά ε, να αφήσει ένα αποτύπωμα και νομίζω ότι συγκεκριμένα το άφησε το αποτύπωμά τη και γι' αυτό μιλάω για, για αυτή σήμερα άλλωστε. Πάμε να ακούσουμε μια άλλη διασκευή της Anita Lane τώρα και θα σας πω τι είναι. Yeah. Μία διασκευάρα, <laughs> ναι είναι διασκευάρα, ε, Lost in Music, από την Ανίτα Λέιν, κυρίως ε, το, κομμάτι ήταν, ενώ όχι κυρίως, <laughs> είχε αρχικά ηχογραφηθεί, συγγνώμη, χόρευα λίγο, γιατί, ε, εντάξει, το κομμάτι αυτό είναι τόσο ξεσηκωτικό, που είναι ό,τι πρέπει για, για χορό. Ε, το συγκεκριμένο το είχαν πει πρώτες οι Sister Sledge, το 1979 και ήταν στο άλμπουμ We Are Family ε, το στυλ ήταν πιο R&B soul αρχικά και εδώ έχουμε στο πιάνο τον Nick Cave που ε, τα σπάει τώρα κατά ψέματα, δηλαδή το έχει δώσει μια έτσι δυναμική ο τρόπος που ακούς να βαράει τα πλήκτρα, αυτό το στακάτο που έχει, έτσι, γι' αυτό έχει και πολύ ρυθμό για το χορό. Αυτό το συγκεκριμένο λοιπόν της Anita Lane ε, συμπεριλαμβάνονταν στο EP ε, Dirty Sings του 1988 το έχει κυκλοφορήσει και είχε και κάποια άλλα κομμάτια μέσα. Και όπως η ίδια είχε πει τότε, είχε σκοπό να, έτσι να προβάλλει, ας το πούμε, την ανασφάλεια που υπάρχει μέσα σε όλους τους ανθρώπους, παρά το, την αυτοπεποίθηση και την, ε, πώς να την προβολή του ότι είμαι σίγουρη, σίγουρος και έχω πετύχει και όλο αυτό το δυναμισμό, αλλά μία, κάτι πιο εύθραυστο που ίσως δεν φαίνεται τόσο λόγω του ρυθμού αυτού και της έντασης, αλλά ναι και ανασφάλεια δεν έχει ένταση και δεν, κινεί, δεν μας κινεί προς κάποιες κατευθύνσεις που μπορεί να μην τις ορίζουμε και όλες είναι να τις καταλαβαίνουμε 100%. Ε, γι' αυτό κάνουμε και την ψυχοθεραπεία μας βέβαια. <laughs> Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είμαστε 10 λεπτάκια πριν το κλείσιμο της εκπομπής. Θα βάλω και άλλα κομμάτια και λέω να βάλω τώρα πάλι να γυρίσω πίσω στο πρώτο της ε, solo album, το Dirty Pearl του 1993 και να βάλω το κομμάτι Sugar in a Hurricane, γιατί ναι, δεν ήταν Sugar in a Hurricane η Ανίτα λέει, ναι, ήταν βέβαια. Whispers Σας έριξα λίγο, ε. Sugar in a Hurricane, Anita Lane, από το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ, είπαμε. Και είμαστε πολύ κοντά στο κλείσιμο. Θα βάλω άλλα δύο τελευταία κομμάτια. Θα χαιρετήσω τώρα. Το πρώτο είναι Stranger Than Kindness, που ουσιαστικά είναι ο Cave, αλλά τους στίχους τους έχει γράψει Anita Lane και το, το συγκεκριμένο το χρησιμοποίησε και ως τίτλο της αυτοβιογραφίας του, που κυκλοφόρησε πρόσφατα και το έπαιζε γενικά σε κάποια live και τη θυμόταν πολύ γι' αυτό το Stranger Than Kindness. Έχει απίστευτους στίχους και θα κλείσω με το Do That Thing από Ανίτα Αλέν. Ε, do that thing, εννοείται. Ευχαριστώ, συντονίστηκα. να νεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη, 10 η ώρα εδώ στο Strammer Radio. Να περνάτε υπέροχο, να ακούτε ωραίες μουσικές. Και Ανίτα Αλέν, καλό ταξίδι. Να περνάς καλά όπου και να είσαι. Γεια σας. than kindness. Bottled life from hotel, spilling everything. Went hand from the volcano, so burst your skin. than kindness. caress yourself and grind my soft bones below. Your map of desire. in your slave. Even a fool can come, a stranger that stare, and find a rope hanging there. Stranger than kindness. he's rain like heaven's tears. is no home, there is no bread. We sit at the gate and scratch the gone fruit of passion dies in the light. you. that thing.